Ndabaramukije mwebwe mwese mwahisemo hajyo isanganiro kaze muri makuru mu Kirundi ahagarariwe mu buhinga bw'ivyuma na François Kimana akabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira ku igenekerezo rya 10 ukwezi kw'icumi uko umwaka utashe amakungu hahimbaza umunsi yahariye amagara yo mu mutwe naho hari imigambi imwe imwe yatanguye gukogwa mu guteza imbere icyo gisata ngo ibikorwa byo ntibibuze kubera ko hari abacitiranya indwara zo mu mutwe n'amagara yo mu mutwe hatangujwe kuri uyu wa mbere bujumbura ikoraniro rigira gatatu ry'abakenyezi b'abakuru b'ibihugu mu bigiye kwigwa hakaba harimo ingene bogwanya ibijanye no gufungura nabi muri bucana yandi nkino naho tubabwira ingene haboneka imigwi urukino rwa nyuma muyihuza ubushikiranganji butandukanye murabikurikira mwidonido sangwa muri sanze kuri radio isanganiro dasubiye kubaramotsa no makuru tuyahere mu bijanye n'ikoraniro rigira gatatu ry'abakenyezi b'abakuru b'ibihugu batandukanye ryatanguye i Bujumbura aho baje kurabira hamwe baje kurabira hamwe bijanye no guhana ahantu ubumenyi kugira ngo bateze imbere ibyo gufungurira abana abakenyezi bibungenze hamwe n'imiyabaga iryo huriro bikaba ryatunganijwe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye kitabwe kandi n'umutambukanyi wahoze ari umukuru w'igihugu cya Tanzania Salma Kikwete abakenyezi b'abashinga amateka n'abandi muri iryo huriro kandi abo bakenyezi bari mu bisata bitandukanye bakaje kurabira hamwe kuko benshi bacitiranya amagara yo mu mutwe n'indwara zo mu mutwe kubwiwe ngo hakwiye gushyirwaho umugambi w'igihugu ujeje guteza imbere amagara yo mu mutwe kugira ibikorwa byo muri icyo gisata bigire aho bibarizwa ni mu gihe buri genekerezo rya cumi kwezi kw'icumi uko umwaka utashe amakunga ahimbaza umunsi wahariwe amagara yo mu mutwe mu burundi turakunda kwitiranya amagara yo mu mutwe n'indwara zo mu mutwe icyo rero tukagifatira ku muco utuma abarundi batiyugurura ngo bumve yuko bosaba ubufasha ari ba bandi usanga ngo ninabwira umuntu icanje ajya kunyararaza hakabura uko kwizerana hagati y'abantu kugira ngo n'ufise ikimubakiye yugurukire mugenzi we amuyagire ivyiwe kugira ngo nawe ashobore no kumufasha amutezurire amwumvirize amuremeshe iyi ni intambamyi abize iby'inyifato n'imibereho mu burundi bariho kandi ibibazo bifatiye ku buzima bwa minsi yose ndetse bifatiye no ku magara mu mutwe biriho ariko kubera iki abantu bataronka abo bitura kandi bahari ni uko ubwa mbere abo bize iby'inyifato n'imibereho n'isanamitima ntibazwi neza mu kibano kubera ko atakibanza bafise kuko tuvuze umuganga umunyagihugu hariya umucankuzo mu ruyigi amubona kwa muganga rero uwo muntu agiye kwa muganga ntamubone ntiyemera ko ari umuganga by'ukuri hanyuma kandi ntambamyi turetse ababizi by'inifato tuvuga bitwa ba psychologue hariho abandi baganga banonose ibijyanye no kuvura indwara zo mu mutwe les infirmiers psychiatres nabo nyene amakaminuza aramaze iminsi abaramura mugabo abo nabo nyene nta kibanza bafise ntibararonka eh, aho bakorera huzuye kwa muganga ibyo rero kandi nkaca ndabyerekeza eh, kuri leta y'u Burundi na cyane cyane bishishije mu bushikanganje bw'amagara y'abantu kugira ngo twumve ko twoteza imbere imibereho myiza aha rero duca dusaba yuko boshiraho kujya bashyizeho iyindi migambi nubwo rero natwe tuvuga tuti harakenewe ko tugira umugambi w'igihugu ujejwe guteza imbere amagara yo mu mutwe kubera ko nitwamara kuronka uwo mugambi bituma ibyo bikorwa byose abantu bakora muri icyo gisata vyegeranizwa hamwe bikaronka ubibazwa bikaronka n'intunganyo ibereye ituma umwe wese yisanga umuyobozi nshingwabikorwa mu ishyirahamwe ry'abanonoso iby'inyifato n'imibano batagira akaruhuko abona kandi ko hakwiye no gushyirwaho umugambi w'ingena abagendana ubumuga bwo mu mutwe buvuzwa batavunitse n'ubunyene kuri mikoro ya mugenzi wacu ohonera muco nivyo twavuze yuko hariho ibikorwa byinshi banze gukorwa mugabo kandi eh, abenegihugu gihugu barakeneye ko begerezwa ubuvuzi no mu gihe kandi ibonetse ugasanga irazimbye bigatuma abamikoro make badashobora kuyigura noneho twosaba yuko leta yodufasha e, n'imiti na cyane cyane ivura indwara zo mu mutwe ubwa mbere kwegerezwa abenegihugu ikagwizwa mugabo kandi bakumva yuko abanyagihugu bashobora gukoresha na ka karata ko kwivuza ku banyagihugu bato bato bita carte d'assurance maladie mu gifaransa kugira ngo nawe batezuriye kandi baronke uburyo bwo gushobora kwivuza hakiri kare isanganiro inama isumba ingimba amakuru twabateguriye arabandanya uburundi ngo buhomba amadorari jana ku itoni ry'ibidandazwa bivuye Dar es Salaam mu gihugu cya Tanzania bisigurwa n'umushikiranganji yajejwe inyubako aho ku munsi wa gatandatu hariko hatanguzwa muri komine Rutana igikorwa cyo kuzotanga imizibukiro ku bazokorwa ko nibarabara gindarayi mu ntara za Rutana Gitega na Makamba Dieudonné Dukundane yamenyesheje ko biyotoni zanwa mu madolari ari hagati y'ijana na 50 n'ijana na 60 mu minsi za iryo barabara ryubatswe ayo mafaranga azogabanuka n'inkuru tubaza Mireille kanyange atanguza uwo mugambi wo gutanga imizibukiro muri komine rutana ari kumwe n'abashikiranganje w'ibidukikije nugutwara abantu n'ibintu umushikiranganji mu byajeje harimo inyubako Dieudonné dukundane yamenyesheje kwiryo barabara ry'indarayi rihuza ibihugu bya Tanzania Uburundi na Congo rimaze kubakwa gari ya moshi itwaye abantu izogenda ibirometero ijana na mirongo itandatu ku isaha nayo yitwaye imizigo ikazogenda ibirometero ijana na mirongo ibiri ku isaha kuva mu Burundi gushika Dar es Salaam muri Tanzania ngo hakaba hari ibirometero hafi igihumbi n'amajana atanu ikirere kizogendwa amasaha cumi ikindi uyo mushikiranganje yashikirije nuko muri kino gihe igiciro cyo kunguruza itoni ry'ibidandazwa bivuye i Dar iri hagati y'amadolari ijana na mirongo itanu n'ijana na mirongo itandatu indarayi imaze kubakwa icyo giciro ngo kizoba kiri hagati y'amadolari mirongo itanu na mirongo itandatu byumvikana ko uburundi ngo buhomba muri iki gihe idolari ijana ku itoni kuva idahe salama mu iryo sekeza ryo gutanguza itangwa ry'imizibukiro ku bazokorwa ko n'iryo barabara ry'indarayi uvinza musongati uvira umushikiranganji w'ibidukikije Sanctus Niragira yasabye umugwi ujejwe gukora icyo gikorwa gukora bisunze amategeko eh tubasabe ko bazobikora neza cyane e, babikore bisunze amategeko hanyuma abo bazaba baharuriye nabo tukabasaba ko nabo nyene bobyakirana umutima mwiza mbere tukaba twifuza ko byokorwa binyarutse Eh, kugira ngo uwo mugambi wihute kujya mu ngiro abazokogwa ko n'iyubakwa ry'iyo ndarayi bagasabwa gutahura ko ari umugambi w'iterambere uzonatuma ubutare bwa nikere bushoka kubera ko Burundi ngo buzoba bushobora gushika ku ibahari ibyigwa bikaba byerekanye ko Uburundi bufise ubutare bwa nikere buri ku rugero rwa gatandatu kw'ijana ugereranije n'uburi ku isi yose Inama Nshikiranganji ikaba iherutse kwemeza ibibanza leta izokenera mu kubaka iryo barabara ry'indarayi ry'uburinganire burenga ihegitari igihumbi n'ijana ibyo bibanza navyo bikaba biri mu ntara zitatu arizo Makamba Rutana na Gitega Arakoze miheye kanyange ishira East African Drilling and Granite rigiye guhinguramwo guhinguramwo amakara mu mabuye yo mu karere ka kibuye muri komine bukirasazi n'imwaro mavuvu hamwe no muri komine makebuko mu ntara gitega byizwe mu namashikira shikiranganje yabaye ku mundwiheze Prosper Ntagwamiye avugira leta akaba n'umunyamabanga wayo akavuga ko uwo mugambi ufitiye akamaro igihugu abantu barenga ijana na mirongo itatu bakazoronka akazi ugitangura tumukurikire mu mugambi wayo mu kugwiza amahinguriro leta y'uburundi irashigikira ikoreshwa ry'ubutunzi kama na cyane cyane n'abanyamitahe b'abarundi ni muri iyo ntumbero ishyirahamwe east african drilling and granite ryateguye umugambi wo guhingura amabuye yo mu burundi rikayakoramwo amakaro n'ayandi mabuye yo gushariza mu mwanya wa mbere iryo shyirahamwe rizohingura amabuye ari mu karere ka kibuye muri komine bukirasazi n'intwaro mavuvu muri komine makebuko mu ntara ya gitega uwo mugambi ufise amahirwe yo kuzoba urangurwa n'abahinga b'abarundi bize ubwo buhinga mu bihugu biteye imbere muri ubwo buhinga iryo shyirahamwe ryarasabye uburenganzira bwo kwimba ayo mabuye ryisunze amategeko ahari uwo mugambi uzogirira akamaro ku gihugu nko muri ibi bikurikira kuriha amakori n'amatagisi yisunzwe amategeko agenga iby'ubutare n'ayagenga amakori kuriha ibice mirongo ine ku ijana imbere yo kuriha ikori ku mahera yinjiye guha akazi abantu ijana na mirongo itatu n'umwe mu ntango y'uwo mugambi kugabanya ibirangurirwa hanze y'igihugu kwinjiza amahera y'agaciro avuye mu ishogwa ry'amakaro hanze y'igihugu no guterera mu bikorwa by'iterambere rusange uwo mugambi uri mu ntumbero ya leta mu bijyanye no guha agaciro ubutunzi kama kandi uzogira akamaro mu iterambere ry'ubutunzi n'imibano uwo mugambi ugiye mu ngiro uzotuma atamakaro asubira kuva hanze y'igihugu uburyo bwahora bukoreshwa bukore ibindi nkenegwa inama shikiranganya imaze guca hirya no hino uwo mugambi yasanze ushemeye kandi ukwiye gushigikirwa hazoca hashingwa umugwi ugizwe n'abaserukira ubushikiranganje bw'ubutari n'agataka ubw'ikigega ca leta ubw'ubudandaji ubw'inyubako ubw'ibidukikije kugira ngo uzofashe nyine n'umugambi kuhinyanyura neza mu bice byawo byose inama shinganje yasubiye kwemeza ko leta ihari kugira ngo ishigikire abo bose bandi bafise imigambi bashaka kurangura Prosper Ntagwamiye n'umuvugizi wa leta iryo shirahamwe rero rikaba rigiye guhinguramwo amakaro muri ayo mabuye ntibigiye guhinguramwo amakara nk'uko nayo nabivuze mu ngo hagiye gushyirwaho inzego zijejwe ibiganiro hagati y'abakoresha n'abakozi mu makomine uhereye mu ntara ya gitega byashyikirijwe kuri uwa mbere n'umukuru w'urwego rw'igihugu rujejwe ibiganiro mu kazi silvestre ntibantunganya mu gutanguza uruganda rw'iminsi ibiri rwabo bazoserukira abandi mu makomine agize intara ya gitega kugira abasigurirwe ibwirizwa rigenga iby'akazi hamwe n'ibiri mu itegeko rigenga ibiganiro mu kazi warongoye urwo rwego mu gihugu akaba yabasabye kuhagabira kuko ibiganiro by'akazi bitandukanye n'ibiganiro bya politike ngo ntihagire uzogwa mu mutego n'abaserukira amashyirahamwe y'abakozi n'abakoresha ku rwego rw'igihugu bagashima intambwe bageze ko nanarya ubu hagiyeho imigwi izobaserukira mu makomine ku mpande zose buraca bugacana ayandi mu nkino imigwi iki ni ihiganwa rihuza ubushikiranganji butandukanye ibanza gutana mu mitwe mu nkino zo mu matsinda gushika imigwi ibiri kino rukino rwa nyuma Laurent Imana umuyobozi w'inkino avuga ko imigwi itahukana ibibanza vya mbere ihabwa ubushimwe butandukanye akaba ari nayo icerukira Burundi mu nkino zihuza imigwi y'ubushikiranganji yatahukanye ibibanza vya mbere muri Afrika y'ubuseruko ibindi ni muri no bucana yandi y'inkino na Jean Marie Vianney Ngendakumana imigwi ikina ihiganwa rihuza bushikiranganji butandukanye bugize leta y'u Burundi ibanza gupangwa mu duseke tugizwe n'imigwi ine canke itanu aho imigwi ibiri ya mbere muri utwo duseke itana mu mitwe mu gice cya kane gishira nyuma ni siguro itangwa na Laurence Imana n'umuyobozi w'inkino mu bushikiranganji mu byo bujejwe harimo igisata c'inkino imigwi iri mu mfite mu Faransa amapule bakora ari nk'uduseke kure n'indi migwi kuva yatunganije mu ntango umuntu wese utangura ihiganwa azi igihe yotsinda uba acahura mu cya kane cy'iryo higanwa mu mpera y'iryo higanwa haratangwa udushimwe dutandukanye tugizwe n'ibikombe hamwe n'ibindi bikoresho by'inkino uko ihiganwa eh, rirangiye haraba udushimwe ko dutanga nibyo ibikombe hakaba imyambaro yabonetse hakaba utundi tuganura hakaba imipira y'ibintu bakinyemwo uwo muyobozi w'inkino mu bushikiranganji bujejwe gisata c'inkino mu Burundi amenyesha ko iyo migwi batahukanye ibibanza vya mbere ko ari nayo ikiserukira Burundi mu mahiganwa ahuza bushikiranganji bwa bwatahukanye ibibanza bya mbere mu karere ka Afurika y'ubuseruko mugabo rero kubwira nawe berekane ko ari kirumara bashobora gusabika igihugu makungu mu rwego banganya twarimviye yuko twakubitira mu bihugu biduhana bibe hafi tanzania mu rwanda rdc kenya na buganda mhm. yuko tumaze kuja akarenga rimwe mu rwanda twaragiye muri kenya twagiye mu buganda baraserukiye igihugu twitwaza idarapo ry'igihugu arimba burundi bwacu batsinze nabo barumva ko bashobora gusura igihugu naho atari muri bandi b'imiyabaga bagishobora gukina rwose kubwo hejuru mhm. intumbero nyamukuru y'iryo higanwa ngo ni kunga ubucuti hagati y'abakozi bagize ubushikiranganje butandukanye hamwe no kumenya uko ibyo bihugu by’akarere ka Afrika buseruko byifashe nk'uko bibandanya bishikirizwa na Laurent Nzeyimana ubwo gikomeye si gukina gikomeye ni kwakunga ubucuti gikomeye ni kwa kwakunagura amagara gikomeye ni kubona imisozi bamenyeye kubona kumenya uko ibindi bihugu babayeho abandi bantu bo mu bindi bihugu duhana imbibe bibayeho ibintu mwe ni ibyo nicyo gikomeye cyane zimwe mu ntambamyi zikunze kwibonekeza mu itunganywa ry'iryo higanwa rihuza ubushikiranganji ngo nabakinyi batakiriye abakozi ba leta bakunze kubeshya ariko mu gutorera umuti ibyo bibazo ngo baca bikora kubagarikizi ngo kuko usanga bazi abakinnyi ingorane zamaho n'amamanza aba twaciye tanavuze yuko kugira umukinnyi umukozi kanaka ashobora guhenda aseruka ibishari ranje tega jewe najye kera akamushyira ku rutonde rw'abakinnyi ndetse akanamukinisha ariko yibaka tufite twebwe ni cy'uko bajya bahagarika iziba biciye amategeko tukabasaba abaronga amashirahamwe y'inkino hanyuma kenshi babaza abakinnyi Nubwo biruko Laurence Imana ashikiriza ko abakinyi b'abarundi ibaserukiye igihugu mu makungu ko bigenza neza ngo kuko akeshi bakunze gutahukana ibikombe bitari bike no mu Bwongereza hagashirwaho n'amategeko afatiye k'uwo mugera ku ngenzi ziva muri icyo gihugu cya uganda umunyamabanga ntahegayezwa mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu asigura ko amadistrict uwo mugera wibonekejemwo arayitwa mubende kasanda kegegwa kagadi na bunyagabu dr hatwin amenyesha ko ingingo zafashwe kubwo kugwanya iyo ndwara ziriko zirakurikizwa neza abantu bashika ku mirongo ibiri na bane barafashwe mu gihe igipolisi mpuzamakungu kiguma gikomeza uburyo gikora mu mu kurwanya urudandazwa rw'abantu n'abakora urucuruzwa rutemewe vyandikwa na The East African uwo mugambi wiswe urudandazwa rw'ibiyayuramutwe n'urudandazwa rw'ibinyabuzima byo mu mashamba bibujijwe amakuru yo mu karere umuvugabutumwa yarahagaritswe yagirizwa guha indaro abimukira byandikwa n'ikinyamakuru mu Tanzania uwo muvugabutumwa n'uwo mu idini mvugabutumwa ry'abaruteri KKKT akorera mu ishengero ry'ahitwa Hale muri district ya Korogwe apfunzwe n'igisata kijejwe uruja n'uruza yikekwa kugira uruhara mu byo gutanga indaro gufasha no kunguruza bimukira batazwi n'amategeko uburongoye igisata c'abimukira uruja n'uruza muri district Korogwe mu karere ka Tanga amenyesha ko uwo yikekwa kubwo bugizi bwa nabi yafatiwe ahitwa mu Kinyumbi mu gace ka Hale hamaze kuboneka ibimenyetso vyerekana ko bafise uruhara muri ubwo bugizi bwa nabi Kamis Juma yongera ko ko bafatikanije n'inzego z'umutekano bari batanguye kugenzura ibikorwa vy'uwo muvuga butumwa abantu barenga ibihumbi mirongo itatu n’indwi bagendana indwara zo mu mutwe mu ntara ya Kivu y'ubumanuko muri Repubulika Iharanira Demokrasi ya Kongo tubikesha urubuga rwa Okapi nibiharuro by'amezi atandatu ya mbere y'umwaka w'ibihumbi kabiri kubwo umunsi mpuzamakungu wahariwe abagendana indwara zo mu mutwe kuri uyu wa mbere imbere y'ubuvuzi ya Sud Kivu nk'uko bibandanya vyandikwa na mugenzi wacu indwara zo mu mutwe muri ico gihugu no mu ntara ya Kivu y'ubumanuko zitegwa n'ibintu byinshi harimo n'ubukene mu miryango imyitwarariko irenze ku buzima bwa misi yose ubusumbasumbane imishamirano iturutse ku bintu bitandukanye mu miryango ihohoterwa intambara n'ibiza bitandukanye byemezwa n'urongo intara y'ubuvuzi ya Sud Kivu Gaston Lubambo mu barenga ibihumbi n’indwi bagwa izo ndwara indwara abababa amajana umunani na mirongo itanu nibo barungitswe mu kigo gifasha kikanavura abagwaye indwara zo mu mutwe aha niho turangirije amakuru yandikwa n'ibinyamakuru mu karere ka Afrika y'ubuseruko mwateguriwe na Omer Nduwayo fadikanije na Marie Claire Kazeneza tubipfuriza ibihe byiza hiwanyu amakuru